อืมมีใครสงสัยอะไรอยากถามอะไร we don't develop this sort of stable uh, state of mind, meditation, called samadhi, then it's hard to know what is the uh, defilement in the mind and what isn't, and what is heaven, what is hell. Actually, that the defilement, that's what we mean by hell. เข้าใจไหมหลวงพ่อว่านักรับจะร่ำรวยอะไรร่ำรวย ที่ดกินนะอืมก็นั่นแหละดูลมหายใจเข้าออกไม่ทำยากขอให้ทำถ้าทำหรือขอให้ดูถ้าดูก็เห็นก็รู้ดูอะไรดูลมง่ายไหม So in short, it's uh, i t h i s uh, following the breath, you k n o p and um, sort of following ได้ลาทำทำบางทีก็เข้ามานั่งแล้วก็อยากร่ำรวยอยากสวยงามกลับบ้านแล้วอยากฝันดีอยากถูกหวยถูกเบอร์นะมันจะหมดนหมล่ะกิเลสมีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความกลอยู่ในหัวใจ ต้องสมาธิจริงๆนะทำต้องรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะจะเป็นเตือนเองรู้เองปัญจตังรู้จำเพาะตน t h to uh, practice uh, inside นั่นแหละเป็นำคำสั่งสอนของพระเจ้าจากเรามาทำสมาที่เราให้มบืเอหน่าจากรักจากโลกรักมาจากสวยงามโลกมาจากร่ำรวยให้มบืเอหน่าจากรักโลก จากมรรคของหมอนี้ สอนตนเองบ้างดิตอนนี้แขนผมออกไป โลกมาจากไหนก็อยากร่ำรวยนั่นมันเกิดใช่ไหมเพราะแสดงความอยากก็เกิดได้ไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหน ถามพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจพุทธะแปลว่าผู้รู้ทำให้ใจรู้โาก็มีทูรู้แก่โลกรู้ความเป็นอยู่ของโลกว่ามันรู้บายนะเดี๋ยวเราไม่รู้ถ้ารู้ไปคุกกี้่ทำไม ไม่ใช่ว่าพูดได้ แต่ทำไม่ได้ พูดได้ทำได้สิ So deep memory. มีไม่เป็นไรถ้ากิเลสมันเข้าขับเข้าฟลากินเหล้ากินยา แต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังนั่นนั่นทางไม่ดีทางเสริมกิเลสอันนี้นะทำลายกิเลสมาสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นะทำสมาธิ ไม่ได้ทำเสียเลย So it's good when I start to come here ู้จักไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้อง มาทำกองไม่ใช่ในข้อมัดไปไปเข้ามาในศาลายู่จักก็ตั้งกองเดี๋ยวพาไปทำบุญที่วัดนะ เดี๋ยวคอยฉันหน่อยฉันไปหาซื้อดอกไม้ทุกเทียนก่อนบางคนก็บริมาท่านมูสมหาซื้อดอกไม้มาได้โมเมนต์นั้นจะเตรียมตัวเลยจ้ะค่ะนั่นแหละเพื่อทำ หลวงพ่อว่าเราไม่ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่หลวงพ่อตำหนินะเอาคิดดูพระพุทธเจ้าสอนให้เอามือบูชาไม่ให้แล้วเอาดอกไม้มันผิดถึงข้อที่แปดได้ไหมโอาเอาว่าแปะเอาดูว่าไหมถึงข้อแปดมาตาลันตามีเลนั่งบูชาประดับประดาดอกไม้ที่ใต้ของกาบไม่ถูกพระพุทธเจ้ามันเป็นตูกดอกไม้ก่อนใช่ไหม แล้วก็คนหั้นแนยทางเสียคือผู้หานทำตามเสียไหมทำอะไรคำนึงถึงความได้อย่าคำนึงถึงความเสีย อยู่ตู้เทียนเหมือนกันไปไม่หมดกี่หลังแล้วแสงเทียนส่องตาแสงปัญญาสองใจถ้าจุดทูบจุดเทียนสองเห็นสวรรค์นิพานหลวงพ่อ มันไม่ถึงใจมันไม่ถึงกิเลสใช่ไหมถ้าเราพูดกับกิเลสต้องขู่มันสิจะพูดดีแล้วจจขาด่ดีแล้วจจขาด่ดีแล้วมันเกิดทำไม ปัญญาเข้าวัดไม่มีปัญญาทำให้วัฒนธรรมชาวพุทธนะวัฒนธรรมชาวพุทธไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรรูป ถึงจะตัดอะไรขาดหมดแล้ว ว่าไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูจะไปเผาตนเองตาย โดดน้ำตายก็ไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าไม่ให้บังคับไปไม่ให้บังคับอยู่เข้าใจไหมไปหาหมอ ามันล์จะหมดก็ปล่อยให้หมดไปใครจะไปรักษาได้หมอที่ไหนจะรักษาได้ รักษาได้คือหมอพระพุทธเจ้าไม่ให้มาเกิด หมอของพุทธเจ้านะไม่ให้มาแก่ไม่ให้มาเก็บไม่ให้มาตาย ที่นี่ขอของทางโลกรักษาหายแล้ว ยังอยู่คือตาย ิ้งจากลมหายใจเข้าออกแล้ว จากที่ว่าสมาธิลมเห็นลมไม่เห็นลมชัดๆ ถ้าเผลอสติไม่เห็นลมแล้วเกิดนู่นเกิดนี่เป็นนู่นเป็นนี่ไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่านาตาติต้องให้รู้ชัดเจนได้ว่าเวลาเราหยุดการทำจุดนี้แล้ว adalah arah tempat tempat belantap